بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهي لنا من أمرنا رشدا Braćo i sestre, večerašnje predavanje, odnosno poglavlje iz ove knjige Šeitanove zamke časnog imama Ibn Kajma Ali Rahmetullah, je poglavlje za koje on kaže da je jedno od najbitnijih i najuzvišenijih poglavlja kad je u pitanju korisnost. A naslovio ga je fi ilaži merabil qalbi bi šeitan o liječenju srca koje je oboljelo zbog šeitanovog djelovanja, zbog šeitanovog napadajna. I kaže da su potojnje generacije učenjaka mnogo više pridavali pozornost nefsu, odnosno bolesti nefsa, duše, nego napadima šeitana. Tako da su u mnogim svojim dijelima iznosili mahane duše, razna njena oša svojstva, a zapostavili govor o šeitanu. A onaj ko razmisli o Kur'anu, njegovim porukama vidjet će da Allah subhanahu wa ta'ala u Kur'anu mnogo više govori o šeitanu i njegovim spletkama nego što govori o nefsu. Allah subhanahu wa ta'ala je nefs u negativnom kontekstu u Kur'anu spomenuo na par mjesta, odnosno na tri mjesta. U suri Jusuf kaže Allah subhanahu wa ta'ala وَمَا أُبَرِّ u nefsi inne nefse le emaratum bisu. Ja ne pravdam sebe, ta duša je sklona zlu. Nefs je sklon zlu. Zatim, u suri El Qiyame, Allah spominje dušu koja kori samu sebe. Vala uksimu bin nefsi leoame i kunem se dušom koja, koja sebe kori. Zatim, duša u negativnom kontekstu spomenuta je u suri En Naziat, gdje Allah subhanahu wa ta'ala kada opisuje dženetlije i ono ko, ko, ko zasluže Allahovo zadovoljstvo kaže وَنَهَنْ نَفْسَ عَنِ الْهَوَا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَعَوَا Dakle, onaj ko se suzdrži od svojih poriva, od svoje, stras, od svoje, od, od svoje strasti, imat će džennet kao, kao, konačno, kao konačno boravište. Dakle, Ovo su tri kuranska ajeta koja govore o nefsu, o duši u negativnom kontekstu. Dok s druge strane, jako je puno kuranskih ajeta koji govore o šeitanu, o njegovom neprijateljstvu prema čovjeku. I o tome kako je vodio razgovor, raspravu sa Allahom subhanahu wa ta'ala kada se kleo njegovom veličinom fe bi izzetike le ugujennehum ejma'in. Tako mi tvoje veličine gospodaru sve ću ih zavesti. Kune se iblis, Allahu subhanahu wa ta'ala, njegovom veličinom subhanahu wa ta'ala. Čak šta? Sura Felek, predzadnja sura u Kur'anu, neki, neka uleme naziva, naziva ili kaže da je ta sura posebno posebno objavljena radi šeitana, radi zaštite, radi zaštite od njega. Dakle, Allah subhanahu wa ta'ala u Kur'anu mnogo više ukazuje ukazuje na opasnost šejtana nego na opasnost nefsa. Čak što je u dovama Rasula sallallahu alejhi ve sallam u njegovim hadisima mnogo se više spominje borba protiv šejtana nego borba protiv nefsa. Rijetko se spominje, dakle, nefs u hadisima Rasula sallallahu alejhi ve selleme u jednoj od tih dova koju bilježima Ebu Davu, Tirmizi i drugi Rasul sallallahu alejhi ve sellem je učio: "Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina." Allahu se utječemo od zla naših duša i od hrđavih posljedica naših dijela. Dakle, jedno jako bitno poglavlje kojim ćemo inšala večeras da se dotaknemo ili da ga pokušamo obraditi ili da budemo precizniji da donesemo uvod na sva ona poglavlja koja dolaze kasnije, u kojima imam imu Kajma Lej Rahmatullah iznosi ili navodi razne spletke na koje, e, koje je koristio šeitan kada je uspio ili kada pokušava da zavede, da zavede Ibn Adema. Čovjeka, dakle. Prenosi se od Ebu Hureyre, radijallahu anhu, da je Ebu Bekr radijallahu anhu rekao ja Resul Allah poduči me nečemu što ću učiti kad osvanem i kad omrknem dakle jutrom i na večer pa mu je sallallahu aleyhi wasallam rekao kul Allahumme alime logajbi wa šehade fatire semavati val erb rabbe kulli še'in o melikehu ešhedu an la ilaha illa ente e'udhu bike min šeri nefsi وشر الشيطان وشركه وأن أقترف, وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم قله إذا أصبحت وأمسيت وإذا أخذت مضجعك Dakle, Ebu Bekr radijallahu anhu moli Rasula sallallahu alaihi wasallam da ga poduči nekoj dovi koju će učiti jutrom i na veče. Kaže mu poslanik sallallahu alejhi ve selleme: "Reci: Allahumme, Bože, gospodaru moj, Allahu moj, ti koji poznaješ nevidljivi, dakle gaib i vidljivi svijet, stvoritelju nebesa i zemlje, gospodaru svega i vladaru svega, svjedočim da nema Boga osim tebe. Tebi se utječem od zla duše moje." i tebi se utječem od šeitanovog zla i širka na koji on navodi. I tebi se utječem da sebi učinim zlo ili da ga nekom drugom muslimanu prouzrokujem. Kaže mu Rasul sallallahu s.a.v. o Ebu Bekre, prouči ovu dovu jutrom i na i kada ideš na spavanje. Prouči ovu dovu jutrom i na i kada ideš na spavanje. Dakle, ovaj hadis poslanika sallallahu alejhi ve selleme obuhvata nekoliko jako bitnih, zanimljivih detalja ili stvari za koje ili od kojih osoba mora ili treba da traži utočište kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Od toga je zlo naše duše. Zatim, od toga je zlo šeitanovo i ono na što on navraća. I od toga da budemo sebeb da nekome, da se nekome načini ili prouzrokuje zlo. Nakon toga Ibn Lukaim, alej rahmetullah, donosi nam kuranski ajet ili kuranske ajete iz sure An-Nahl gdje Allah subhanahu wa ta'ala naređuje vjernicima, poslaniku sallallahu alejhi ve prije svega, da prilikom učenja Kur'ana zatraže utočište od prokletog šeitana. Dakle, kada osoba hoće da, da uči Kur'an, da zatraži utočište od prokletog šeitana. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ Kada hoćeš da učiš Kur'an, zatraži od Allaha zaštitu od šeitana prokletog. innehu lejse lehu sultanun ale ledine amenu va ala rabbim je tevekelun. U istinu on nema nikakve vlasti nad onima koji vjeruju i koji su gospodara svoga pouzdaju. Innema sultanuhu ale ledine je tevelevnehu va ledine hum bihi mušrikun. On u istinu ima vlast nad onima koji njega uzimaju za zaštnika, za prisnog prijatelja i koji druge Allahu smatraju ravnim. Ovaj kuranski ajet iz sure En-Nahl, 98. ajet, فإذا قرأت القرآن فاستيذ بالله من الشيطان الرجيم kada hoćeš da učiš Kur'an zatraži od Allaha zaštitu od pokletog šeitana neka ulema kaže ovo fa iza qara'ta al-Qur'an to jeste kada pročitaš Kada završiš čitanjem Kur'ana, onda pruči Euzu Bilaj Mine Šeitanu Rađim. Da ono što si pročitao ostane u glavi. Da šeitan to ne izbaci. Dok većina uleme kaže ne. Značenje preovladavajuće, prihvatljivije jeste da kada hoćeš da čitaš Kur'an, da čitaš Kur'an, onda prouči Euzu Bilaj Mine Šeitanu Rađim. Zamoli Allaha da te čuva, zatraži kod Allaha subhanahu wa ta'ala da te čuva od šeitanovog, od šeitanovog zavođenja, od njegovih spletki. Navodi se u predajama od Selefa, u hadisima Rasula sallallahu alaihi wa sallam prije svega, da izraz istiaze označava traženje zaštite, traženje zaklona ili traženje potpore. Kada osoba hoće da uči Kur'an, prouči auzu billahi mine šeitani rađim, tražeći kod Allaha subhanahu wa ta'ala potporu, zaštitu protiv šejtana. Ono što je zanimljivo, braćo i sestre, jeste da Allah subhanahu wa ta'ala od svih poznatih ibadeta, koje nam naređuje u Kur'anu, kao što je namaz, kao što je post, kao što je zekat, kao što je hač, kao što je sadaka i tako dalje, ni za jedan od tih ibadeta Allah nam subhanahu wa ta'ala ne traži da kad hoćemo to da realizujemo, da zatražimo kod njega utočište od šeitana. Samo za učenje Kur'ana Allah nam naređuje da zatražimo utočište od šeitana kod njega. Kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Dakle, još jedan put, upamtite ovo, Allah subhanahu wa ta'ala sve ibate koje nam naređuje u Kur'anu ne traži od nas da prije njihovog izvršavanja proučimo euzu bilaj min rađim. Da zatražimo kod njega utočište od šeitana. Jedino kada se hoće čitati Kur'an, Allah nam subhanahu wa ta'ala to traži. I zato ćemo u, u nastavku ovoga pokušati preko nekoliko detalja ili primjedbi, opaski, koje navodi Imam Ibn Lukaim Ali Ramatullah, pokušati da pojasnimo, da predočimo, a zašto je to tako? Zašto Allah subhanahu wa ta'ala posebno traži da kada hoćemo da čitamo Kur'an, da zatražimo kod njega utočište od šeitana? Dakle, u tome ima nekoliko koristi koje je primjećuje časni imam Ibn Qajm alaih rahmetullah. Jedna od tih koristi jeste da je Kur'an lijek za ono što je u prsima. On je lijek, šifa, limafis sudur, za ono što je u prsima, kaže Allah subhanahu wa ta'ala. Dakle, Allah nam subhanahu wa ta'ala skreće pažnju da je Kur'an lijek za ono što je u prsima. Što znači da lijek odstranjuje sve bolesti iz prsa. Najopasnije bolesti koje čovjek može da ima u prsa jesu šeitanove spletke, njegovo nagovaranje i strasti, mahane nefsa. Zato kada dođe Kur'an kao lijek, braćo i sestre, on odagnava, on je antibiotik. To je antibiotik za one otrove koji se nalaze i koje nam šeitan ubacuje u našu glavu, našu pamet, u naše srce. Sve one pokvarene, dakle, ideje, strasti, su otrov koji šeitan ubacuje nama. Kur'an je antibiotik, Kur'an je lijek za to. Zato šeitan, kada hoćemo da učimo Kur'an, pokušava da nas odvrati, bilo da ga čitamo, bilo da razmišljamo o njegovim porukama, kako ne bi došao lijek da odagna, da, da neutralizuje otrov koji je on ubacio u čovjeka. Dakle, prva stvar od koristi zašto učimo Euzu Bilahi Mine Šajetlani Rađim prije početka čitanja Kur'ana jeste zato da spriječimo šeitana da spriječimo šeitana da nas ne ometa da uzimamo lijek koji je antibiotik za sve one otrove koje šeitan servira čovjeku. Druga stvar, druga korist jeste što je Kur'an srž, to je srž upute, srž nauke, srž svakog dobra u srcu. Ovajte ovo, braćo i sestre. Kur'an, to je srž, srž upute, srž nauke, znanja, i srž svakog dobra koje može da se nađe u srcu. Isto kao što je voda srž za bilje, voda je srž za bilje, a šeitan je vatra koja spaljuje to bilje redom, jedno po jedno. Kada god osjeti da hoće to bilje da buja, da raste, da dolazi voda koja ga zaljeva, šeitan ide k tome da to srce pokvari, da ga uništi, da ga spali. Zato nam Allah subhanahu wa ta'ala naređuje da proučimo euzu billahi mine šeitane rađim, da ta objava, ta voda koja treba da, da se spusti na srce i da odagna zablude i da odagna neznajne i da odagna šr. Allah nam naređuje da proučimo euzubillahi ime šeitanir rajim da bi ta objava legla da bi ostala da bi ono što je suprotno njoj otišlo dakle razlika između ovog ove druge tačke i one prve jeste što ova što ova tačka odnosi se na liječenje onoga što je što je što je već ovaj u srcu A druga tačka ima za cilj da ono što legne od Kur'ana u srce, da tu ostane. Da ostane kod čovjeka, da ne izađe iz njegovog, iz njegovog srca. Tako Allah nam subhanahu wa ta'ala skreće pozornost da ono što dolazi od objave u srcu, to je nauka, to je uputa, to je svako dobro. A šetan pokušava da čovjeka liši tog dobra. I zato učimo, e uvubila im je šefani rađim, da ga odagnamo da mu damo do znanja da naš oslonac uzvišeni Allah subhanahu Allah subhanahu wa ta'ala treća korist od od učenja ili od traženja zaštite od šeitana kod Allaha uzvišenog subhanahu wa ta'ala jeste da se meleki primaknu meleki dođu da slušaju onoga ko uči Kur'an meleki dođu da slušaju onoga ko uči Kur'an. Imam Buhari, ima muslimi drugi, bileže od Usejda ibn Hubajra, radijallahu anhu, koji kada je učio Kur'an, vidio je nešto poput sjene, iz kojeg izlaze svjetiljke, svjetlost, lampe. Pa kada nakon toga pitao Rasula sallallahu alaihi wasallam o tome, Rekao mu je, to su meleki. Dakle, to su meleki u Sejde došli da slušaju tvoje učenje Kur'ana. Braćo i sestre, to je smirenost koju Allah subhanahu wa ta'ala spušta sa melekima kada neko uči Kur'an. Zato je mnogo bitno za vjernika da se trudi da nauči da lijepo čita Kur'an, teđvidski, ispravno. To, to nije teško, inšala. Braćo i sestre, Hoćeš da ti Allah subhanahu wa ta'ala daje mir u kući, u autu, puštaj Kur'an, uči Kur'an, jer se spuštaju meleki, spušta se Allahova smirenost, spušta se Allahov rahmet. Kada se meleki spuš spuštaju, kada meleki dođu, braćo i sestre, onda se šeitani povlače, šeitani bježe. Zato Allah subhanahu wa ta'ala traži od nas da prije nego počnemo da čitamo Kur'an, proučimo dovu kojom Allah odagnava šeitane od nas. Da bi meleki mogli doći, da slušaju, da prate, da prate učenje, učenje Kur'ana. Zatim sljedeća stvar, kada osoba čita Kur'an, šeitan upregne sve svoje vojske, sve svoje vojske da odvrati osobu, kad već nije uspio da je odvrati od čitanja, da je odvrati od njena razumijevanja, razumijevanja objave, od njegova razumijevanja. Dakle, šeitan se sada bori, upregne sve svoje snage i vojske, da odvrati roba, da razumije kuranske poruke, da čita Kur'an samo formalno, bez imalo zalaženja u štinu onoga što čita, da razumije ono, ono što je pročitao. Zbog toga Allah subhanahu wa ta'ala zahtjeva od nas da kod njega zatražimo utočište, da spriječi šeitana od toga. Zatim, Allah subhanahu wa ta'ala je omogućio robu da putem čitanja Kur'ana na neki način on sa njim razgovara. Roba razgovara sa Allahom subhanahu, subhanahu wa ta'ala. I Allah subhanahu wa ta'ala voli da čuje svoga roba kada uči Kur'an. Te je Resul sallallahu alaihi wa sallam naredio muslimanima kada čitaju Kur'an da uljepšavaju svoj glas. Da uljepšavaju svoj glas, a šeitan pokušava da ga od toga odvrati. Jer je učenje Kur'ana na neki način savjetovanje sa Allahom subhanahu wa ta'ala. Rob se kada klanja braćo i sestre, kada čita Kur'an, kada čita hadise poslanika sallallahu alaihi wa sallam, kao da se savjetuje sa Allahom subhanahu wa ta'ala o svojim svakodnevnim životnim aktivnostima, o svojim poslovima. I zbog toga šeitan se petlja, pokušava da omete roba od toga da što manje bude u kontaktu sa Allahom subhanahu wa ta'ala. Zato u ovom vremenu ove brzine, ove hektike, braćo i sestre, mnogo je bitno da čovjek nađe sebi vremena, da se druži sa Kur'anom, da bude sa Kur'anom, da konstantno crpi tu uputu, to dobro, tu nauku koja anulira, koja se bori, koja uništava sve ono što šeitan donosi, donosi robu. Dakle, kada Karija čita Kur'an, njemu se naređuje da kod Allaha zatraži utočište od šeitana, da ne remeti, da ne remeti šeitan tu i taj njegov ambijent. Zatim, sljedeća ovaj korist od učenja istiade prije, prije čitanja Kur'ana jeste to što je Allah subhanahu wa ta'ala nijednog poslanika ili vjerovjesnika nije poslao, a da šeitan nije pokušavao da se upeka, da se umješa između njega, poslanika, i njegovih sedbenika i da im pomuti razumijevanje, razumijevanje Allahove objave. Dakle, čak šta poslanicima, šeitan je pokušavao da ih ometi, da ih, da ih spriječi, da dostavljaju, da dostavljaju objavu ljudima. A ako to ne uspije, onda pokušava da ih spriječi da je ispravno, da je ispravno razumiju. Sljedeća korist, sljedeća korist od, od učenja istiaze prije čitanja Kur'ana jeste da šeitan je veoma uporan. Pohlepan je k tome da kad god insan nanijeti neko dobro, pokušava da ga odvrati. Pokušava da ga odvrati. A to pogotovo, a to pogotovo sa čitanjem Kur'ana. U sahih hadisu, U sahih hadisu kod imama Buharije i muslima se navodi da je Resul sallallahu alaihi wasallame jedan put dok je bio u namazu dok je bio u namazu šeitan je pokušao da ga omete šeitan je pokušao da ga omete i kaže Resul sallallahu alaihi wasallame inne šeitanen tefellete alejel bariha fa arada an yaqta alayya salati dakle juče mi je juče je šejtan nasilno na mene pokušao je želio je da me odvrati da me odvrati od namaza dakle šejtan pokušava Allahove robove kada god nanijete odluče da urade neko dobro dijelo on pokušava da ih od toga odvrati i normalno početna tačka, početna stvar, osnova svih dobrih dijela je Kur'an. Tu vjernici crpe informacije, instrukcije. I zato šeitan pokušava da odvrati robove od čitanja Allahove knjige. Navodi se Navodi se kod imama Ahmeda poznati hadis od Sebure ibn Ebi Fakihe, radijallahu anhu, koji kaže da je čuo Rasula sallallahu alaihi wasallame gdje kaže šeitan zasjeda čovjeku na svim putovima, pravi mu zasjede. Postavi mu zasjedu na putu Islama. Kada rob hoće da prihvati Islam, šeitan mu dođe pa kaže zar da prihvatiš Islam i da ostaviš vjeru tvojih očeva i tvojih pradjedova. I onda rob se ne pokori njemu, nego prihvati islam. Pa mu onda šetan se ispriječi na putu hijdžre, pa mu kaže, zar da činiš hijdžru, seobu, i da ostaviš tvoju zemlju i tvoje nebo? A zaista je, kaže mu šetan, primjer, primjer ovaj onoga koji čini hijdžru, kao primjer kojnja koji je, koji je u daljini, usam je ostao sam. I onda kada ga rob ne posluša i kada učini hijđru, onda mu šeitan priđe sa strane džihada i kaže da ideš da se boriš na Allahovom putu, da žrtvuješ svoj život i svoj imetak, pa da budeš ubijen, da poslije tebe neko oženi tvoju ženu, da neko drugi raspodjeli tvoj imetak. I onda mu se rob suprostavi i ode u borbi na Allahovom putu. Dakle, svako dobro dijelo, braćo i sestre, generalno, općenito, koje rob pokuša da uradi, šeitan mu se ispriječi, šeitan mu stane, nagovara ga, odvraća ga, da to ne čini. Ako je tako svakim dobrim dijelom, onda još preče da to čini onda kada osoba hoće da čita Allahovu, Allahovu knjigu. Navodi se od Mujahida, alaih rahmatullah, da je rekao Ma min rifqatin tahruđu ila Mekke illa džeheze ma'ahum iblis misra iddetihim. Nema te skupine koja, koja pođe prema Mekke, a da iblis ne spremi toliko, toliki broj svojih. Dakle, svojih iblisa, šeitana koji ga pomažu, džavola, džavola, koji ga pomažu da odvrati ljude od tog, od tog hajra. Sljedeća korist od čitanja ili učenja istiaze prije čitanja Kur'ana jeste što traženje zaštite kod Allaha od pokretnog šeitana prilikom čitanja Kur'ana ukazuje nam na to da ono što dolazi poslije toga je Kur'an. Znači kad osoba kaže Euzu billahi mine šeitani rađim, očekivati je da poslije toga čita Kur'an. Jer je poznato da Allah subhanahu wa ta'ala ni za jedan drugi ibadet, kao što smo rekli prije, ne traži od nas da učimo, da proučimo Euzu billahi mine šeitani rađim, osim kada, osim kada hoćemo da čitamo, da čitamo Kur'an. Allah subhanahu wa ta'ala, braćo i sestre, robu daje instrukcije kako da objava koju mu šalje, kako da najlakšim putem, najkraćim, najjednostavnijim putem dođe do njegovog srca. Imam Ahmed u jednoj predaji kaže la yakrahu fi salatin wala wala ghayr salatin illa isti'aza illa isti'aza gdje god čovjek da uči Kur'an bilo u namazu bilo van namaza treba da prouči dakle euzu billahi euzu billahi mine šeitani rađim kod ovog ćemo kod ove ćemo tačke stati i pokušaćemo ćemo braćo i sestre da se malo dotaknemo ove šejtanove metodike zavođenja koje on pokušava da odvrati robove od Allahovog puta braćo i sestre nama je poznato kazivanje uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala u nekoliko sura o tome kako je prokleti šeitan dao Allahu obećanje da će ljude zavoditi. Sve dok, sve dok bude, dok budu ljudi živi. Govoreći o tim nekim detaljima, u suri al Araf, Bedemi, Allah subhanahu wa ta'ala kaže, nakon euzu billahi mine šeitanir rajim, o ja ademus kun ente vazeuđu kel džennet, Fekula min hajsuši itumavala tokreba hazi šeđere, fetekuna min ozalimin. O Ademe, nastani se ti i tvoja žena u džennetu, stanujte u džennetu, živite u džennetu. Fekula min hajsuši ituma i jedite odakle god hoćete. Vala tokreba hazi šeđere, fetekuna min ozalimin, ali nemoj da se primičete ovom drvetu, ovom stablu, ovoj vočki, pa da budete od, onih koji su sami sebi zulum učinili. فَوَسْفَسَ لَهُمَ الشَّيْطَانِ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا huma, Pa im je šeitan počeo obajati, uljepšavati. Govorio im lijepe riječi لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُرِيَنْهُمَا مِنْ سَوْعَاتِهِمَا Kako bi se njima otkrila njihova stidna mjesta, koja su im skrivena bila. Wa وَقَالَ ma نَهَاكُمَا rabbukuma an hadhihi shajara illa an takuna malakayn aw takuna min al-khalidin i govorio im je iblis gospodar vam vaš zabranjuje ovo drvo samo zato da ne da ne biste meleki postali ili da ne biste bili besmrtni wa qasamahuma inni lakuma la lamin nasihin i kleo im se kleo im se ja sam vam zaista savjet, savjetnik iskreni pogledajte braćo i sestre šeitanovog puta ili načina kako da zavede čovjeka. Braćo i sestre, šeitan se nikada ne suprostavlja insanu kada će da ga zavede na način, na način da se sa njim sukobi u smislu protiv njega da govori. Šeitan mu uvijek stvari uljepšava. Pogledajte u ovom kuranskom ajetu. Kaže im da ako pojedu to drvo, ili će biti vječni, ili će biti meleki dvije stvari za koje je znao da je nešto što po prirodi čovjek voli. Čovjek voli vječnost, voli da bude vječan i voli da bude nevidljiv. Da može da, da, da, da upravlja ljudima, drugim stvorenjima. Dakle, šeitan je izrazito lukav strateg. I on konstantno prilazi čovjeku na način da mu uvijek uljepšava ono na što ga poziva. Prenosi se u predajama da kada im se zakleo da on njih istinski savjetuje, navodi se, komentatori Kur'ana spominju da Adem i Hava nisu mogli da vjeruju da neko smije da se zakune Allahom lažno. Da neko smije da se zakune Allahom lažno i zato su mu povjerovali. Od tada, braćo i sestre, od tih dakle dana stvaranja insana, kada je insan odbio, kada je iblis odbio da se pokori Allahovoj naredbi, da učini seđdu Ademu, počelo je njegovo aktivno neprijateljstvo koje traje, koje traje i dan danas i traje od sudnjeg dana. I navodi su hadisima Rasula sallallahu alejhi ve selleme da je Allah kada je stvorio Adema i ostavio ga u tom stanju da spava koliko je ostavio, šeitan je prošao kroz njega, kroz čovjeka, sahih hadis od poslanika sallallahu alaihi wa sallame, šejtan je pošao kroz čovjeka i kada je vidio da je to insan, da je to biće koje je šuplje, svatio je da je to stvorenje koje se lahko ne kontroliše, sa kojim može lahko, lahko da manipuliše. Tako je Allah subhanahu wa ta'ala dao nama do znanja da naš neprijatelj šeitan izrazito dobro poznaje nas, sve naše slabe mahane. Možemo slobodno da kažemo, šeitan nas je skenirao. Kada je prošao kroz nas, tada kada mu Allah subhanahu wa ta'ala to omogućio, šeitan nas je skenirao i tačno zna svaku slabu tačku insana. I zbog toga, od njegovog se zavođenja, od njegovog se zla, braćo i sestre, može zaštiti samo onaj kom Allah subhanahu wa ta'ala pomogne. Te mi kao vjernici uvijek tražimo od Allaha subhanahu wa ta'ala zaštitu, da nas šuva, da nas štiti od šeitana i njegovog, i njegovog uticaja. S ovim smo nekoliko nasihata završili ovo večerašnje predavanje, ovu, ovo poglavlje, ovaj dio poglavlja, moleće Allaha subhanahu wa ta'ala da oprosi i da se smiluje i da vas nagradi što, što slušali, pa ćemo inšala kada Allah bude odredio nastaviti sa, s ovim poglavljem, i o nekim ovaj detaljima vezano vezano za ovo šejtanovo zavođenje. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da oprosti vjerujem se smiluje, da vas nagradi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.